Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. August 10, 1932 Isinilang si Manila Archbishop Gaudencio Cardinal Rosales sa Batangas City. Kilala siya sa tawag na Lolo Densi. Pangatlo siya sa pitong anak ni Godofredo at Remedios Rosales. Ang ama niyang si Godofredo na isang doktor ay nangarap na maging kagaya niya ang anak o kaya na may maging isang abogado. Gayunman, tinugon niya ang tawag ng Panginoon na maging isang pari. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.